красувалися чистотою і духмяняли ароматом резиди і матіоли, тепер смердять кінським потом і гноєм. У сквері кілька днів стояв, маскуючись під деревами, кінний артилерійський дивізіон, аж доки не дістав наказ рушати запелюженими, сонцем пропеченими шляхами до Сталінграда. Матузов чи хтось інший назвався його ім'ям. Як він опинився в Старогорську, що тут робить? Побачив Галину вперше, чи стежить за нею давно, не вийшов з оточення, чи навмисне перейшов лінію фронту. Радість це, чи навпаки, ще одне горе впало зненацька на неї. Якийсь чоловік підійшов до лави і сів поруч. Вона глянула і мало не розплакалася щасливими сльозами. Колишній командир застави, капітан Петро Матузов, сидів коло неї. Людям, які завжди бачили цього у формі молоденького, підтягнутого прикордонника з емалевими шпалами, золотими галунами і зеленими петлицями, у кашкеті, прикрашеному червоною зіркою, пізнати капітана у людині, яка сіла на лаву, неможливо. Скромний службовець у сірому пом'ятому костюмі, у кепці, насунутій на очі, у стоптаних черевиках, у руках потертий брезентовий портфель. От тільки очі, такі самі гострі, уважні, але і їх увесь час приховує капітан, опустивши погляд у землю. Здрастуй, Галочко, радий тебе зустріти живою і здоровою. Здрастуйте, товаришу капітан, почала Галина і раптом знітилася, збентежилася, навіть озирнулась, чи не підслухав хтось її необережного слова. Здрастуйте, Петре Івановичу. Бувають же щасливі випадки. Ви навіть не уявляєте, як я рада вас зустріти. Випадки? перепитав капітан, і Галина збентежилася ще більше. Ні, Галю, це не випадок, сказав капітан. Я спеціально до Старогорська прибув тебе побачити. Свідкіля ви могли б знати, що я тут? Ну як же про такого знаменитого лікаря не почути? Один із моїх співробітників у тебе навіть на прийомі був. Чому ж, чому ж знаку ніякого не подав? Хто це був? Одна бабуся. Це значення немає. А коли б вони всім знайомим про себе знак подавали, то, напевне, давно б уже в гестапо опинилися. Хто це вони? Група розвідників, яка у Старогорську працює. У нас працює група розвідників? Ми, Галю, вже не десятки і не сотні, а тисячі розвідувальних груп у тил німців закинули. Дивно було б, коли б не подумали про Старогорськ. Ви так вільно, так одверто говорите, що тобі подумалося, чи я не провокатор, закінчив капітан. Можеш не боятися, я не провокатор. З ким же мені й говорити одверто, як не з тобою? Кого я краще знаю? До того ж хлопці уважно придивилися до тебе. Ви теж належите до нашої старогорської групи? Нашої? м'яко всміхнувся капітан. Швидко ти цілу групу до свого господарства зарахувала. Ні, я до цієї групи не належу. Все одно є Бог на світі. І це саме він вас до мене послав. Саме так, напевне, Бог. Він не тільки мене сюди послав, а й долю твою вирішив. Завтра, післязавтра, не пізніше, вирушиш ти Галю на Суми через Харків. Поїзди погано, але ходять, доберешся. Там тебе зустрінуть. Переправлять до партизанів у брянські ліси. Або застанешся у них, або полетиш на велику землю. Лікарі всюди потрібні. Петре Івановичу, я свого чоловіка на кордоні поховала. Знаю, героями полягли хлопці. Відхід усієї застави прикрили. Ви не можете цього знати. Вас там не було. Правильно не було. Твою роботу бачили з сусіднього села діти. Галина мить помовчала, ще не наважуючись довіритися йому цілком. Потім раптом вирішила ризикнути, признатися. Петре Івановичу, це вам тільки здається, що я жива. А насправді я вмерла ще там, на кордоні, біля могили. Я поклялася помститися, жити тільки для помсти. Мені вже не раз хотілося схопити пістолета, вбити якогось німецького офіцера. У тебе є пістолет? Не у мене, а у нас. У кого це у нас? У розвідувальній партизанській групі, яку ми організували. Негайно викиньте або так заховайте, щоб німці не знайшли. Закопайте. Чому? Бо рано чи пізно гестапо до тебе завітає. Відомий лікар, до якого ходять люди з усієї околиці, не може довго залишатися поза увагою. Зовсім не виключено, що хтось із гестапівців у тебе вже був. Це неможливо. Я б одразу впізнала.